la fotoplasticon de Varsovio. Mirindajo è la commento della Dude iarcento. Ni vivas en tridimensia spazio, cae ciu obiecto estas tridimensia. Iam de longe, per tecnico nomata stereoscopio, homoi trovis la manieron por crei cae vidigi bildo in desegno in foto in kai filmo in chi ui donas la illusion de tridimensio similan al tiu creita fare de la duo cula vid capablo de la homa vid sistemo. Nun tempe, dank al computilai tecnicoi, ci ampli da filmoi cae televidiloi ebligas helpe de specialai oculvitroi tre impresan stereoscopan vidon. Tri do, cae tri streceto do, amba o mallongigoi por tri dimensio, indicas tecnologion ciu farigis nun tempe, ne mal habebla modo, aparte en la filma cae televida campoi sed ticle interesse estas malcovri en Varsovio localon nomatan fotoplasticon, cun optica speciala apparato quiu permessa spectadon de tridimensia i mirinda i fotoi. Tiu ci installajo estas unica, char gi estas la sola en Pollando, cae unu e la tre malmultai i en la mondo, Ciu gis nun perfecte functias, ca iestas alirebla de la publico. Oni gin construis en la iaro 1905, ca ec de tiam, crom celcai provisorei cesigoi pro historiai eventoi, gi daure functias en la sama loco basita sur la granda successo de la heima stereoscopa i vidiloi de la Victorina e poco la fotoplasticon de Varsovio estis la unua trido teatro en Pollando la de quin spectantoi sidas circa o tre granda cilindra structuro, vidu la supra in bildoin cae rigardas tra individuai ocularioi, dum stereoscopai lumbildoi shangigas, cae fona musico sonas. La archivoi de la fotoplasticon entenas pli ol 3.000 originalain fotoin el la tuta mondo. Interili trovigas fotoi qui documentas la malfermon de la sueza Canalo polusain in neconatain in cutimoin in japana in kutimo in kai compreneble vidagioin in de varsovio e la fino de la decnawa kai la comenzo de la du de inter la du mond militoi oni usi stion installajon cefe por educa i celui montrante gis datigita in foto in pri la plei mal proximai cae mal facile atingeblei locoi de la mondo. Dum la iaroi de la dua mond milito, la nazioi ne controlis gin, cae tiel la fotoplasticon donis al varsovianoi eblezzon iom spiri atmosferon de liberezzo, cae impreson de resistado tio dauris anca udum la post iardecoi, sub la sovietia controllo. La localo giuis grandam popularezzon per sia presentado de fotoi pri la occidenta i landoi cae urboi, ciuin plei parto da homoi povis nun revi visiti. La presentadon oni accompagnis per jazza musico, el mal permessita i secreta i discoi. Tiel la fotoplasticon farigis la ideala loco por la bitnicoi, quiu in la regimo persecutis san maniere chi la jazzan musicon. Malgrau la politica i changioi, cae la nun tempai novigai aud vidai disfastigintai apparatoi, la fotoplasticon estis lasta tempe electita unu en la plei magiai cae mirindai locoi de Varsovio fare de la logiantoi de la urbo mem en la iaro 2008 oni metis gin sub la auspicioi de la Varsovia Museo de Ribello, cae facte oni daure consideras gin kiel unu e la identigai locoi de la urbo. Do, por ni esperantistoi, crom la tombo de nia Zamenhof, jen alia ne previsitinda loco en Varsovio.